16. pitanje Radim u Granapu gdje se prodaje alkohol. Znam da bih trebao mijenjati posao i u magacinu ima mjesta gdje su pločice, ali se nekad nešto razbije od tog alkohola pa se prebriše. Mogu li tu prostrijeti se džadu i klanjati namaz? Bismillahirrahmanirrahim. I što se tiče čistoća za stvari a, tvrda kao recimo kramika ili pločica ili nož, staklo, stvari koje je glatka, toliko i čvrsta, kada padne na njoj neki nečistoća, samo koji nema pore. pore. To je čistoća samo mes, da ti čistiš samo. To je duvolno. Prišiš samo. Da nema trag za ta neđasa i kad periš, uperiš nema problema. Dokaz to mi da je ashab prije kad su bili na borba, njehov sablija ima krv. Pa kako klanio? Samo priši šta ima na, na, na, na, na, na sablije i klanio, nos sablije i klanio, razumijeti. I nima tako duvolno. Također ima neki pod koji može ima pore ili šta ja znam, samo baciš na njoj vode, razumijeti neki pod, ali kod tebi kramika može samo da čistiš ili prišiš. E, dokaz to mi da, da baciš toliko, samo vode na, na, na, na neki pod ili neki asfalt ili šta ja znam, da poslaniš vasalam kada bio u mesid, ovaj bidwin koji ulazi i mokri u mesid, pa poslaniš vasalam naredio da bacio vode na ta gdje ima nečistoća. Pa prema tome, a, nije teško samo čisti ovaj nadjasa koja, koja je pala, I možeš i da imaš neki siđada, uvijek kad, bi, kad ima namaz, ostaviš i klaniš na nju, ti budi ovaj siđada za, za, za namaz. Allah najbolje zna, drago. e, još nešto hoću da kažem, ima još pitanje oko toga da je li alkohol nečist kao neđasa ili nije? Pazite dobro. Oko pitanja nečist ili ne, Allah kaže to je nečist, kaže da to je neđasa. Razumijete? Ali recimo kao kafir, kafir nečist. Ali kad tebi dira ovaj kafir, ne znači da si ta, ovaj dio koji diro tebi kafir, na, na dvoju ruka recimo, da to je dio kod tebi nečist, ne. Pa kažu učinjaci, to je moralni nečistoće, Moralni, nestvarni nečistoće. E recimo, Allah kaže za kibovi, to je nađaza. Dobro, kad neki diru neki kip, jer njegova ruka ima nađaza? Ne, razumjeti. Ali Allah kaže to je nađaza. To je nađaza koji je moralni, ne prava, razumjeti. Pa ima dosta učinjaci koji kaži da alkohol jest nadasa, ali nadasa koji moralni razumjeti. Ali ja tebi kažem nek budimo sigurni, razumiješ, pa priši šta gdje je pauna na, na pločica i ja molim Allah da nadiš posto koji je daleko od toga da vas Allah nagradi. Amin.